William en ek elke woensdag aand om 6 uur waar ek jou een blik op die misdadige onderwereld gaan gee. Goeienaand, jy keur saam met William en ek op Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gaan gee. Jy het geluister na Trevor Nasser met 5 ster. Vandag is Valentijnsdag. Dit is die dag van liefde. Nou ek wonder, wie weet hoe Valentijnsdag begin het? Daar is onzekerheid oor die precieze oorsprong van Valentijnsdag. Daar was verskye vroege christelike martelaars met die naam Valentijn. Die Valentijn na wie Valentijnsdag vernoem is, is waarschijnlijk Valentijn van Rome. Valentinus um, van Roma en Valentijn van Temi. En Valentijn van Rome was een priester in Rome wat in 269 na Christus gemartel is en begrawe is langs die Via Flamina, een baie, baie belangrike Romeinse pad van Rome na die ooskus van Italië. Valentijn van Terni was die biskop van Interamna, die moderne stad Terni in Italië, en is moendlik tydens die vervolging van keizer Aurelianus doodgemartel. Hy is ook langs die Via Flamina begrawe. Daar is dus onzekerheid na wie Valentijnsdag vernoem is, en al wat werkelijk bekend is, is dat die heilige Valentijn op 14 februari langs die Via Flamina begrawe is. In 496 na Christus het paus Gelasius 1 die dag door die dag van heilige Valentijn verklaar. Nou die viering van Valentijnsdag op 14 februari vind plaas tydens die voormalige Romeinse feest Lupercalia, wat van 13 tot 15 februari gevier is. Lupercalia was een baie ou en moendlik selfs voor Romeinse heidense feest wat bedoel was om bose geese te verdryf, die stad rein te maak en na vruchtbaarheid toe te lei. Na die opkomst van die Christendom is Lupercalia net soos die ander heidense feeste dier die Roomse katholieke kerk verbied. Sommige skrywers dink dan ook dat Valentijnsdag op die vruchtbaarheidsaspekte van Lupercalia gebaseer is. Dit is echter onwaarschijnlijk onder andere omdat Valentijnsdag eerst in die 14e eeuw met romantische liefde verbind is en aanvankelijk slechts die herdenking van Valentijnse marteling was. Dier die jaar, dier die jare is daar menigte legendes oor die heilige Valentijn geskept. Dit is aangehaald dier een feit dat bijna niks oor sy leven bekend was nie, of dat die bronne deesdaan nie meer bestaan nie. Volgens die Passio Meri et Martai, een werk van twyfelachtige betrouwbaarheid uit die 5de of 6de eeuw, was Valentijn vir sy christenskap vervolg en dier die Romeinse keizer Claudius II ondervra. Claudius was beindruk dier Valentijn en het om geprobeer oortuig om sy christenskap af te sweer en sy leven te red. Valentijne het echter geweier om eerder probeer om Claudius te bekeer. As gevolg hiervan is hy terechtgesteld maar voor sy terechtstelling het hy in wonderwerk gedoen door sy tronkwagse blinde dochter te genees. Hierdoor het die wagse hele familie tot bekering gekom en is hulle gedoop. Verder het Valentijn ook geheime christelike trouwens uitgevoer vir soldate. Die keizer het glo hevelike door sy soldate verbied, aangezien hy gegloed dat getrouwde mans nie goeie soldate sou maak nie. Volgens ander legendes het Valentijn harkies uit perkament uitgesny en aan die soldate en vervolgde christene gegee om hulle te herinner aan Godse liefde en hulle aan te moedig om te volhard in geloof. Dit so dan een moendelike oorsprong vir die later gebruik van harkies op Valentijnsdag wees. Hierdie legendes is dier ander boeken herhaal en bygewerk. Nou gaan jy vir my vraag, wat het Valentijnsdag met misdaad te doen? Die antwoord is dat misdaad oorals is, selfs by een liefdesdag. Ondou, Valentijnsdag het begin, omdat soldaten in die geheim getrouwd is, omdat het onwettig was vir hulle om te trouw. En die andere story was, dat Valentijn vir sy christenskap vervolg is, want het was onwettig om een christen te wees. So vanavond gaan ek met jou gesels oor misdaad en die liefde. Dit klink snaaks, maar die twee gaan baie keer saam met mekaar. Daar is gesinsgeweld waar paarkies mekaar fysisk of geestelik opgeleid, of financieels en sovoorts mishandel binnen die verhouding. Wat gemaakt as jou liefdesverklarings aan een ander persoon nie gedeel word door daar die persoon nie? En daar die ander persoon het al verskye kere vir jou gesê om hom of haar uit te los, maar jy kan of wil nie. Pleeg jy dan een misdaad of nie? Kom ons gaan kyk wat sê die wet. Voor ons dit gaan doen, gaan ek eers een muziekbreek neem en hier op die draaitafel het ek vir Hathaway met Hathaway What is Love en DJ Max se weergawe van Miley Cyrus se Wrecking Ball. Halftime met William en ek, elke woensdag aand om 6 uur, waar ek jou een blik op die misdaadige onderwereld gaan gee. Dit was Hathaway met What is Love en DJ Max' weergawe van Miley Cyrus' se Wrecking Ball. Nou om een cynische antwoord te gee op Hathaway's vraag What is Love, my opa had altijd gesê dat liefde is een misversand tussen twee gekke. O nie te min, ek keur saam met William Minnick op Crime Time, waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Voor die breek het ek gesê dat ek na die wet gaan kyk om te kyk of liefde en liefdesbetuigings onwettig kan wees, of nie. Die antwoord is in verstommende ja, dit kan onwettig wees, maar precies gaan ek praat oor die wet op seksuele tuistering. Om een scenario te skep, daar is een persoon wie van jou hou en een romantische verhouding met jou wil aanknop, maar jy stel nie belang nie. Daardie persoon weet waar jy bly of werk en of het jou telefoonnummer en pla jou die hele tyd met boodskappe en telefoonoproepe of selfs ongewenste besoeke. Jy het al verskye kere vir daardie persoon gesê en gevra om jou uit te los, maar hoor is min. Word jy dan beskerm dier die wet? Kom, dat ek gaan kyk. Die wet wat hier betrekking het, is die Protection from Harassment Act, wet 17 van 2011. Die wet is echter net beskikbaar in die Engelse formaat en gaan ek uittreksels van die wet in Engels doen. So vergewe my maar by voorbaat. Die doel van die wet is echter om aan slagoffers van tuistering een effectieve vorm van hulp te gee en om dit makkeliker te maak vir staatsinstanties, soos die politie, om hierdie soort van tuistering aan te spreek en om makkeliker beskermingsbevele teen tuisteraars te kry Die wet vergemakkelijk ook die aanspreek van tuistering in die werksplek. Hierdie wet gaan ook nou saam met die gesinsgeweldwet en die vierwapenwet. Onthou dat volgens die gesinsgeweldwet, as jy een meisie of een mansvriet een romantische afspraak gehad het, kan jy aangekla word volgens die gesinsgeweldwet en die harassment act. So manne en meisies, wie vanavond en enige ander dag op een romantische afspraak gaan, om versichtig te wees hoe jy jouself gedra, tydens en na die afspraak. Dit kan ernstige nagevolge vir jou hee. Wanneer daar met die wet gewerk word, is daar altyd definities om van kennis te neem, so ons precies kan weet waar oor ons praat. Baie is voor die hand liggend, maar nie alle begrippe is nie. Kom ons gaan kyk na een paar. Die eerste een is een complainant of een klaar, Now, a complainant means any person who alleges that he or she is being subjected to harassment. Met andere woorde, enig iemand wat, wat gaan sê dat hy een slagoffer van tystering is. Dan, een wat ons lewe oorgevat het, Electronic Communications Identity Number, means a technical identification label which represents the origin or destination of electronic communication traffic, as a rule clearly identified by a logical or virtual identity number or address assigned to a customer of an electronic communication service provider, such as a telephone number, cellular phone number, email address with or without a corresponding IP address, web address with or without a corresponding IP address, or other subscriber number. Dan electronic communication service provider means any entity or a person who is licensed or exempted from being licensed in terms of Chapter 3 of the Electronic Communications Act 2005, Act 36 of 2005, to provide an electronic communication service. Dit sluit eindelijk amal in wie aan jou een lijn of data lijn verskaf, ongeacht of dit wifi is of nie. then harassment of teistering means directly or indirectly engaging in conduct that the respondent knows or ought to know, causes harm or inspires the reasonable belief that harm may be caused to the complainant or related person by unreasonably following, watching, pursuing, or accosting of the complainant or related person or loitering outside of or near the building or place where the complainant or related person resides, works, carries on business, studies, or happens to be. Dit is wat ons ken, die stalking, die wat jy persoon achtervolg dag en nacht. Of, engaging in verbal, electronic, or any other communication aimed at the complainant or related person by any means whether or not conversation ensues or not. Dis nou die ongewenste WhatsAppies, SMS'e, telefoonoproepe wat gestuur word. Ongeag of hy persoon terugpraat of nie. En dan derdens, sending, delivering or causing the delivery of letters, telegrams, packages, facsimiles, electronic mail or other objects to the complainant or or related person or leaving them where they will be found by, given to or brought to the attention of the complainant or a related person or amounts to sexual harassment of the complainant or a related person. So die wet is daar redelijk specifiek en uh, eh, daar is een rede vir die feit dat hy so specifiek is met daar die omskrywing. Dan harm means any mental harm psychological, physical or economic harm. Member of the South African Police Service means any member as defined in Section 1 of the South African Police Service Act, Act 68 of 1995. Dis enige politiebeamte of hy nou uniform dra en of hy by die speertak is. A respondent means any person against whom proceedings are instituted in terms of this act And for the purposes of section 4, 5, and 6, any person who is reasonably suspected of engaging in or who has engaged in harassment of the complainant or related person. Dan sexual harassment, seksuele teistering means any unwelcome sexual attention from a person who knows or ought reasonably to know that such attention is unwelcome. So as jy uh, die meisie daar, die, die sekretaresse daar op haar achtersteewe geslaan het en sy sê vir jou, sy hou nie daarvan nie, hou onmiddellik op, want as jy sou aangaan, is jy bezig met sexual harassment. Unwelcome explicit or implicit behavior, suggestions, messages or remarks of a sexual nature that have the effect of offending, intimidating or humiliating the complainant or or a related person in circumstances which a reasonable person having regard to all the circumstances would have anticipated that the complainant or related person would be offended, humiliated or intimidated. Implied or expressed promise of reward for complying with a sexual orientated request or implied or expressed threat of reprisal or actual reprisal for refusal to comply with a sexually orientated request. Nou hierdie een gebeur gewoonlik in die werksplek, waar een persoon met gesag en ondergeskikte drijf, dreig of doong om seksuele gunsties te doen vir bevordering of om sy of haar werk te bou. En dan, a wapen, a weapon, means any firearms or any handgun or airgun or ammunition as defined in section of the Firearms Control Act, Act 60 of 2000, and any object other than that which is referred to in paragraph A which is likely to cause serious bodily injury if it were used to commit an assault. And done. This act does not prevent a person who may apply for relief against harassment or stalking in terms of the Domestic Violence Act Act number 116 of 1988 from applying for relief in terms of this act. So, as een persoon klaar oor gesinsgeweld en hy val onder daar die wet, verbied het om nie om ook aanzoek te doen vir beskermingsbevel en om eh, kriminele klachtes te le aangaande die gesinsgeweld wet nie. Nou, hoe om aanzoek te doen vir beskermingsbevel? Want die beskermingsbevel Harassment Act werk baie soos die gesinsgeweld wet. Jy kan ook aansoek doen vir een beskermingsbevel. Nou hier sê die wet. A complainant may in the prescribed manner apply to the court for a protection order against harassment. If the complainant or a person referred to in subsection 3 is not represented by a legal representative, the clerk of the court must inform the complainant or person in the prescribed manner of 1 the relief available in terms of this act, and the right to also lodge a criminal complaint against the respondent of criminal injuria, assault, trespass, extortion, or any other offence which has a bearing on the persona or property of the complainant or related person. So daar is baie duidelik, as daar die persoon nie rechtsverteenwoordiger het, die moet die hof daar die persoon help om sy aansoek suksesvol in te sit. Notwithstanding the provisions of any other law, the application for a protection order may, subject to paragraph, be brought on behalf of the complainant by another person who has a material interest in the well-being of the complainant or related person. So iemand anders kan ook namens jou vraag vir so'n beskermingsbevel. An application referred to in paragraph A must be brought with the written consent of the complainant except in circumstances where the complainant is a person who, in the opinion of the court, is unable to do so. There's no bijvoorbeeld iemand wat in a coma lay. Notwithstanding the provisions of any other law, any child or person on behalf of a child may apply to the court for a protection order without the assistance of a parent, guardian, or any other person. The application referred to in subsection 1 may be brought outside ordinary court hours or on a day which is not an ordinary court day if the court has a reasonable belief that the complainant or related person is suffering or may suffer harm if the application is not dealt with immediately. Hier is een van die veranderings wat het anders is as die gesinsgeweld wet. Want selfs van so'n aansoek kan jy dit na ure doen, waarby die gesinsgeweld wet moet het binnen werksure of hofure gedoen word. Supporting affidavits by persons who have knowledge of the matter concerned may accompany the application. The application and affidavits must be lodged with the clerk of the court who must immediately submit the application and affidavits to the court. <clears throat> Now the consideration of application and issuing of interim protection order. The court must, as soon as reasonably possible, consider an application to it in terms of Section 2 and may, for that purpose, consider any additional evidence it deems fit, including oral evidence or evidence by affidavit, which must form part of the record of proceedings. If the court is satisfied that there is a prima facie evidence that the respondent is engaging or is engaged in harassment, Harm is being or may be suffered by the complainant or related person as a result of that conduct if a protection order is not issued immediately and the protection to be accorded by the interim protection order is likely not to be achieved if prior notice of the application is given to the respondent. The court must, notwithstanding the fact that the respondent has not been given notice of the proceedings referred to in subsection 1, issue an interim protection order against the respondent in the prescribed manner. Dis nou die tussentijdse beskermingsbevel. Upon the issuing of an interim protection order, the court must direct that the interim protection order be served on the respondent in the prescribed manner by the clerk of the court, sheriff or peace officer identified by the court. A copy of the application referred to in subsection 2 and the record of any evidence noted in terms of subsection 1 must be served on the respondent together with the interim protection order in the prescribed manner. An interim protection order must call on the respondent to show cause on the return date specified in the order why the interim protection order should not be made final. So die persoon wat die beweerde misdaad pleeg moet aan die hof kom verduidelik hoekom die interim beskermingsbevel nie in permanente een moet raak nie. If the court does not issue an interim protection order in terms of subsection 2, the court must direct that the certified copies of the application concerned and any supporting affidavits be served on the respondent in the prescribed manner by the clerk of the court, a sheriff or a peace officer identified by the court, together with a prescribed notice calling on the respondent to show cause on the return date specified in the notice why a protection order should not be issued. The return dates referred to in subsection 3C and 4 may not be less than 10 days after service has been affected on the respondent, but the return date referred to in subsection 3C may be anticipated by respondent in not less than 24 hours. Written notice to the complainant and the court. Dit gaan natuurlijk afhang van hoe ernstig die bewerings is. An interim protection order is of force and effect from the time it is issued by the court and the existence thereof has been brought to the attention of the respondent so met ander woorde die beskermingsbevel, die interim 1, moet eers gedien wees op die respondent voordat hy in effect is. Maar van daardie oomlik af is hy in effect en kan daardie persoon gearresteer word, so hy die bepalings daarvan oortree. Upon service or upon receipt of a return of service and interim protection order on a respondent, the clerk of the court must immediately cause a certified copy of the interim protection order and and the original warrant of arrest referred to in section 11.1 to be served on the complainant in the prescribed manner. En dit is maar als basis die selfde as een normale beskermingsbevel in gevolge die gesinsgeweld wet. Nou voor ek verder gaan met elektronische communicatie, gaan ek weer vir een muziekbreek en op die draaitafel het ek vir UB40 met Can't Help Falling in Love en Ray Dylan met Crazy Lief vir Jou. Wise men only fools rush in. Want ek smal verlief op jou Want ek is crazy Ek is crazy lief vir jou ja, En my hart is hier by jou En Kenny Rogers speel die gambler Ek sit al my geld op jou want ek is crazy Ek is crazy lief vir jou En ons huisie in die vrystaat Los ek vanavond my hart by jou Ek vat my amp en my gitaar Ek Jim Reeves say he'll have to go Sing vir die mense al my songs Maar ek kom gauw weer terug na jou toe Cause that's where my heart belongs Primetime met William en ek, elke woensdag aand om 6 uur, waar ek jou een blik op die misdadige onderwereld gaan gee. Dit was Ray Dillon met Crazy Lief vir Jou en UB40 met I Can't Help Falling in Love. Ek keur saam met William Minnick met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Voor die breek het ek met jou gepraat oor hoe jy kan aansoek doen vir een beskermingsgevel in die procedures wat gevolg moet word in gevolg die Prevention from Harassment Act wet 17 van 2011. Daar had jy gesien dat het diezelfde is as om aanzoek te doen in gevolge die gesinsgeweld wet. Ek gaan nou meer die een groot verandering bespreek waar die wet anders is as die wet op gesinsgeweld. Dit kom by die elektronische communicatie. Elektronische communicatie het ons levens oorgevat, Ek sal nie nou saam met jou kan keier as het nie was vir die huidige vlak van elektronische communicatie nie. Elektronische communicatie het blitsvinnig geraak. Dit is ook een van die maniere waarop die meeste misdade gepleeg word en thuisteraars gebruik die elektronische media met groot vrug om ons slagoffers te thuister. Dit het baie makkelijk geraak om mense slecht te sê of te thuister op sociale media soos Facebook en Twitter om maar een paar te noem Foto's en ongewenste videogrepe word ook dier middel van hierdie media aangestuur dier thuisdraars. So kom ek gaan kyk wat sê die wet aangaande elektronische communicatie. Nou die Electronic Communication Service Provider to furnish particulars to court. If an application for a protection order is made in terms of Section 2 and the court is satisfied in terms of Section 3.2 that a protection order must be issued as a result of the harassment of the complainant or related person by means of electronic communications or electronic mail over an electronic communication system of an electronic communication service provider and the identity or address of the respondent is not known the court may adjourn the proceedings to any time and date on the terms and conditions which the court deems appropriate and issue a direction in the prescribed form directing an electronic communication service provider to furnish the court in the prescribed manner by means of an affidavit in the prescribed form with the electronic communications identity number from where the harassment, electronic communications, or electronic mail originated, the name, surname, identity number and address of the respondent to whom the electronic communications identity number has been as any information which indicates that electronic communications or electronic mail was or was not sent from the electronic communications identity number of the respondent to the electronic communications identity number of the complainant and any other information that is available to an electronic communications service provider which may be of assistance to the court to identify the respondent or the electronic communication service provider which provides a service to the respondent. If the court issues a direction in terms of subsection 1, the court must direct that the direction be served on the electronic communication service provider in the prescribed manner. So, dood eenvoudig, as jy gaan klaar dat iemand vir jou onwelvoeglike boodskap stuur of tyster via elektronische media, gaan die hof hun bevel uitreik dat daar die diensverskaffer alle inlichting aan die hof moet gee in die vorm van hun verklaring. Met ander woorde, wat gesê is, wat gestuur is, waarvan dit gestuur is en waarna toe dit gestuur is. So basis doong die hof die diensverskaffer om daar die inlichting bekend te maak. Nou sê hulle verder, The information referred to in subsection 1B1, 2 and 3 must be provided to the court within five ordinary court days from the time that the direction is served on an electronics communications service provider. En hier is het baie belangrik waar dat verander. Van tevore het het maande gevat, as jy volgens die wet op gesinsgeweld gewerk het, om daar die inlichting in die hande te kry. Nou sê die wet, het daar die dienstverskaffer net 5 hofda om die inlichting te kry en dit in die vorm van een verklaring aan die hof te gee nadat daar die bevel op hulle gedien is. Net 5 werksda of hofda het hulle om dit te doen. So dit maak het baie vinniger en makkeliker om op te tree tegen mense wat sulke type van tuistering doen aan ander. Nou sê hulle verder, an electronic communication service provider on which a direction is served may in the prescribed manner by means of an affidavit in the prescribed form apply to the court for an extension of the period of five ordinary court days referred to in paragraph A for a further period of five ordinary court days on the grounds that the information cannot be provided timelessly or the cancellation of the direction on the grounds that it does not provide an electronic communication service to either a respondent or complainant or related persons, or the requested information is not available in the records of the electronic communication service provider. After receipt of an application in terms of subsection 3b, the court must consider the application, may in the prescribed manner request such additional evidence by way of affidavit from the electronic communication service provider as it deems fit. So basis wat het sê is, as die dienstverskaffer sien, maar nie die respondent of die klaar die uh, uh, kry by hulle diens nie, dan kan hulle by die hof aansoek doen dat die bevel verleng word met een extra 5 dae, as het moeilik is om die inlichting in die handen te kry, of hulle kan vraag dat het heeltemaal afgeskaf word, omdat hulle nie daarie inlichting kan gee nie. Die hof dan must give a decision in respect thereof and must inform the electronic communication service provider in the prescribed form and in the prescribed manner of the outcome of the application. So die belangrike een om te onthou is dat die dienstverskaffer nou net 5 hofdae het om die inlichting aan die hof te gee ingevolge gevolge hierdie wet. Is weer tyd vir een muziekbreek en op die draaitafel het ek vir Camila Cabello se Havana. MUZIEK down the way, no mountains to bound. Fresh at these I on board like a traffic jam. Man, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, hey, take it on me. Hey, Shout the craving on me, get the beat on me. On me. She waited on me. Shout the caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making homie. On me. Point blank, close range, that young, that's me. me. I was getting moolah, baby. Havana, Crime Time met William Minnick elke woensdag aand om 6 uur waar ek jou een blik op die misdaadige onderwereld gaan gee. Dit was Camilla Cabello met Havana. Ek is William Minnick en dit is tyd vir Crime Time waar ek jou blik op die misdaad wereld gaan gee. En ek gesels vanavond met jou oor tystering. Nou ons het nou oor alles gedoen, hoe die proces om aansoek te doen vir dit, vir daardie beskermingsbevel. Nou gaan ek oorgaan na die misdade en wat se vonnisse opgeleg kan word. Net so dat jy kan sien hoe ernstig hierdie wet wel opgeneem word. So kom ons kyk. Hulle sê, notwithstanding the provisions of any other law, any person where contravenes any prohibition, condition, obligation or order imposed in terms of section 10.1 or 2, or in any affidavit referred to in section 4a makes a false statement in a material respect is guilty of an offense and liable on conviction to a fine or imprisonment for a period not exceeding 5 years. So vir die mense wat graag wil vals verklaring sê om 'n persoon te spyt, as jy uitgevang word, kan jy tot 5 jaar gevangenisstraf kry. Wat ek dink 'n baie goeie ding is want baie mense het al hierdie wet misbruik. Dan 2, any person who reveals the identity or address of any person is in contravention of section 1B or who publishes any information in contravention of section 81C is guilty of an offense and liable on conviction to a fine or imprisonment for a period not exceeding 2 years. Any person who contravenes or fails to comply with Section 7.3 is guilty of an offence and is liable in conviction to a fine or imprisonment not exceeding three months. Any electronic communication service provider or employee of an electronic communication service provider who fails to furnish the required information within five ordinary court dates from the time that the direction is served is guilty of an offence or makes a false statement in an affidavit referred to in section 41b or fails to comply with section 46 is guilty of an offense. Any electronic communication service provider or employee of an electronic communi communication service provider who is convicted of an offense referred to in paragraph A is liable in the case of an electronic communication service provider to a fine not exceeding 10,000 rand or can be imprisoned for a period not exceeding six months. Any person who, in terms of Section 6.2, is requested to furnish his or her name and address or any other information to a member of the South African Police Service and who fails to do so or who furnishes a false or incorrect name and address or other information is guilty of an offense and is liable on conviction to a fine of imprisonment not exceeding 6 months. So as een polisman aan jou deur klop, en hy vraag vir jou, jou naam en van en jou adres en alles wat nodig is, omdat jy dalk een respondent is in een klachte van tuistering, en jy geef hom vals inlichting, of jy weier om vir hom die inlichting te gee, kan jy gearresteer word, en as jy skillig bevind word, tot 6 maande gevangenisstraf krijg. So jy kan sien dat hierdie wet ernstig opgeneem word dier die regering en dat die wet genoeg tande het om die breie publiek te kan beskerm tegen tystering. Nou op daar die nood gaan ek tot sien sê en bly veilig. Wees versichtig wat jy sê en doen rondom jou collega's en ander landsburgers. Ek gaan uitspeel met Snotkopse Hoe Lyk Het? Nou dis wat hy daar syng is een baie goeie voorbeeld van van wat jy nie moet sê vir jou collega's of ander landsburgers nie. Happy Valentine's Day vir diegene vir wie ek het nog nie toegewens het nie en geniet het en moet nie oor jou boundaries gaan wanneer het kom met gesprekke met die teenoorgestelde geslag nie. Tot ziens, tot volgende keer en geniet om snotkop met hoe lyk dit. Hoe lyk dit? Sy sou sop tel la vie for none. Yeah,